بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه بطبيعة تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير dan beriman tentang adab kubur mungkar dan lebih. berzakhiyah kehidupan di alam barzah apakah itu ciptaan maupun kenikmatan di dalamnya Dalil yang menunjukkan tentang adanya azab al-qabr sangat banyak dari Al-Quran juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa wa alaihi sallam dan disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut. فقرأ دليل المسلم بل آية القرآن بل السورة الرافع هي قد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال الله الملك الورد فرعون ردا لما يديه فهو نرجع ditambahkan pampangkan kepada mereka, dihadapkan kepada mereka pagi dan petang. Dan hari kebangkitan, pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah dari Fir'aun ke dalam kisahan dari hadapan. Yes. dari Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelemahan. Katakan dalam ayat neraka dipampangkan bentuknya pagi dan petang. Di mana ini? Bagi katakan hari kiamat, tidak sebab setelah ini dikatakan dan pada hari kebangkitan, hari kiamat dikatakan masukkan keluarga Fir'aun dalam kisah yang berdiri kehidupan sebelum hari kiamat setelah dunia. Ini di mana letaknya? إذا الجواب الشريك لا لا كبر خلاف يمكن من الله سبحانه وتعالى dalam surah Taubah satu سنؤدبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم kami akan menyiksa dia dua kali kemudian kami kembalikan mereka kepada siksaan yang tersesat Ini tentang orang-orang munafikin. Akan disiksa dua kali. Di dunia, dan di alam kubur, setelah itu, akan dikembalikan kepada siksa yang beri pada hari kami. Ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ألم ترى من قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم dan mereka tak lupa melihat jika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir memukul wajah-wajah dan belakang mereka dan dikatakan Bahkan apa? Bahkan adalah kisah yang mutakan. Dari kalimat dalam ayat ini, ya. itu pernah berbuat tentang tentang kalian. Dalam ayat ini disebut setelah diwafatkan. Maka itu kembali ke dalam kehidupan barzah. Namanya dari ayat yang lain, disebut oleh para ulama, di antaranya ayat juga dalam surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون sampai ketidakan kepada mereka Hatta idza jaa ahadakum al-maut ketika maut datang menjemput salah seorang di antara mereka dia berkata wahai Rabbku kembalikanlah saya supaya saya bisa kembali beramal saleh Dari awal nanti yang tertinggal. Maka dikatakan kepada dia, Zalla, dari sekali dia. Itu hanya ucapan yang diucapkan. Dan dikatakannya adalah Barzah. Alam Barzah sampai hari bangkitkan. Kalau meninggal, dikatakan alam Barzah sampai hari dibangkitkan. Tapi ini alam selain dari hari kiamat. Inilah dikatakan alam Barzah kehidupan di kubur. Dan di sini Imam Al-Barbahari rahimahullah beliau mengatakan kami beriman atau al-iman di adabil qabr, beriman tentang adanya adab kubur. Nah, bukan artinya di dalam kubur itu tidak ada keringatan bagi orang-orang yang saleh dan beriman. Ada hal tersebut. Nah, dan di sini disebut dengan lafaz adabul qabr, adab kubur. Kenapa disebut kubur? Kubur itu nama untuk suatu keselamatan. Adat itu untuk suatu keselamatan. Disebut kubur hanya sekedar penggunaan kebanyakan. Sebab setelah seorang mati, kebanyakan manusia, apakah muslim maupun kafir, kebanyakannya apa? Kubur. Ya kan? Makanya disebut dengan lapas kubur untuk sesuatu yang kebanyakan dia terjadi. Tapi alam barzah ini bukan berlaku bagi orang yang dikubur. Siapa yang meninggal, maka dia masuk ke dalam Islam barat. Dengan eh, cara apapun yang meninggal, sakit, bakar, makan, kuat, penakitkan. Misalnya, dan seterusnya, banyak akan masuk dalam kehidupan barat belas ini. Alam barat. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW, kita beliau melewati dua kuburan, tapi berkata sebenarnya dua orang sebenarnya yang disiksa. Dan tidak ada sebuah yang disiksa oleh sesuatu yang besar. Nah. Dan juga di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis dari hadis Al-Bara bin Azib kisah bagaimana seorang mukmin apabila seorang mukmin meninggal atau dijemput oleh para malaikat dengan wajah yang sangat bergembira dan bau yang sangat harum cabutlah nyawanya dengan perlahan-lahan dengan lumut eh, kemudian di bawah rohnya selalu kemudian ditanya oleh penjaga lalu siapakah roh yang baik ini dan dikatakan dia adalah si anu anaknya si anu terus sampai ke ini kemudian Allah eh, berkirman kembalikan hambaku sejahtera Maka dikembalikan lagi ke jasadnya. Jadi Nabiya datang kepada ini orang malaikat. Tanya, apa dengan sangat mudahnya dia menjawab pertanyaannya selain dipuaskan kuburannya sejauh mana memandang. Ya. Dan dibukakan itu punya celah dari sorga. Dan datang seorang yang sangat baik rupanya, lalu dia bertanya siapa kan engkau? Seorang yang berkata, saya adalah amalan salih. Tapi sebaliknya orang yang kafir, <coughs> apabila meninggal, dalam satu riwayat orang yang fasik, orang yang fasik, orang yang banyak beli perlukan apabila dia meninggal akan datang para malaikat yang muka yang bunyi dan mencabut rohnya dengan sangat keras begitu bawah sampai ke langit maka menjaga lagi pertanyaan siapa karena dia ini. baik maka dikatakan dia adalah siapa anak-anak siapa karena diperintahkan supaya lemparkan Rahim kita kembali ke jasa Dilepar dan lain ke jasa tempat Masih punya kasihan kemudian dulu Dan ditanya oleh dua orang mereka Setiap kali ditanya jawabannya Ha ha la alim ha, Tapi itu nasa yang punya masyik al-bakul suci Saya mendengar manusia berucap sesuatu Maka saya juga mengucapkan itu Maka setiap kali kita menjawab Jadi pukul dengan sebuah badan Kata Nabi Gadah ini, kata dikumpulkan seluruh جاء الحمد بالحسنيين بل يبقى الحكم بيوم جديد بدون الرسول المعروف والجيل بل أنسى نعم وجدت في تلك الأمورية لم يكن خلاف دليل نراك لأن لما خرج جلالة القيم روي مخرج الشيخ قوم فيا فيتقيد في هذا العمل عمل جلالة الجبريل Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih isbat tentang adab dan naim sabar. Adab dan terima dan di dalam Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita apabila salat berlindung dari empat perkara. Di antaranya min ada dan sabar dari kesan alam semesta. Ala kulli hal, tentang masalah kesan Ada khabar itu adalah perkara yang disebutkan oleh ahli sunnah. Pertanyaan, yang disiksa itu apa? Oh, satu jasa? Oh, saja, saja, saja. Ada silah di kalangan para ulama ahli sunnah dalam hal ini. Nah, tapi yang benarnya, yang dikenal oleh ibu ahli sunnah, oh saya disiksa, oh, bersama jasa. Oh, bersama jasa. Dan roh ini punya kaitan. Roh punya kaitan dengan jasa. Dalam lima tahapan dalam lima bentuk. Yang pertama, roh ketika berada di perut ibu. Roh ketika berada di perut ibu, telah dijelaskan dalam janin itu roh. Roh tidak ada di situ. Tapi roh di sini, keterikatannya kurang. Karena roh dan tubuh, keterikatannya kurang, sehingga roh belum mampu merasakan apa-apa. Mereka dalam perut ibu, anak kecil itu tidak ada tidak menangis tidak pula tertawa dan seterusnya nah kemudian keterikatan yang kedua roh terikat dengan badan setelah dilahirkan setelah dilahirkan dan kemudian dia hidup di muka bumi kemudian keterikatan yang ketiga roh terikat dengan badan di alam barzah terikat dengan badan di alam barzah Jangan ada berkatan yang ketiga atau yang keempat Sebelumnya, sebelum alam barzah berkatan yang ketiga Itu roh berkaitan dengan tubuh pada saat tidur Nah, berkait pada satu sisi, terpisah pada satu sisi Jadi tambah dengan alam barzah menjadi empat sudah dari kadang Dan yang kelima adalah keberkatan yang paling kuat dan paling sempurna Yaitu pada hari jalan Jika dibangkitkan manusia atau rohnya bersatu dengan badan Sehingga dalam riwayat disebut bagaimana uh, eh, kita kesaksian dan orang yang kita tidak pernah mati. Kemudian demikian pula uh, orang yang sudah masuk ke dalam surga juga tidak mati. Waktu setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya al-maut, al-maut kematian itu itu didatangkan dalam pertanding lalu disetri antara surga dan neraka maka dikatakan ini al-maut sudah meninggal sudah mati atau wahid penduduk surga kekal tidak ada lagi mati wahid penduduk neraka kekal tidak ada lagi dan ini terikat ruh dan tunggu yang terikatan sempurna nah kami baik eh, kemudian apakah ada kubur itu untuk umat Islam saja Ketua Muhammad atau seluruh umat yang lain yang kuat dari pendapat para ulama dalam hal ini bahawa ada berkabar itu berlaku untuk eh, seluruh umat umat ini maupun umat yang lain kemudian dikatakan wa mungkar wa nasir juga kita beriman tentang yang mungkar dan nasir mungkar dan nasir dua mereka yang datang bertanya datang kepada orang yang sudah meninggal dan bertanya kepadanya di alam kuburnya dengan dia bertanya tanyanya marab buka siapa marabmu itu siapa yang kamu sembah kemudian yang kedua pertanyaan kedua, kedua bernadimu siapa kan nadimu kemudian yang ketiga bernadimu apa agama apa agama ini tiga pertanyaan saya sebut tadi bahawa tiga pertanyaan ini harus dikopahkan oleh seorang hamba. Cara mengopahkan untuk menjawab pertanyaan ini, dia harus memahami siapa rohnya, siapa nabinya, dan apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Reduk, nampak dari sini betapa pentingnya, pendidikan risalah salah satu usul. Untuk ditanya oleh setiap muslim, sehingga dia tahu siapa Allah, siapa nabinya, dan siapa Eh, atau apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Dan tentunya seorang apabila lebih tahu, dia akan lebih kuat lebih kuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur. Sakit Allah Taala amanu. Kau bersabar di hayat dunia dan akhirat. Allah mewafatkan para orang yang beriman dengan hal asbab. Kehidupan dunia dan akhirat. Nah, bukan dan nasib dua malaikat. Sebut dalam riwayat Al-Rahman يوم الاحد ازرقان جلد ازرقان ازرق يوم آية. الاحد آية. إيه، يتقبل لما يجعل نشاط الحديث يعني حديث ابو هريره قال لي حسنت ثلاثمائة الشيخ مسلم رحمه الله تعالى قال الشيخ ابن مسلم ليس في الصحيحين وإذا به صحيح كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى Dan pertanyaan di alam kubur ini Ia pertanyaan Ini tidak khusus bagi umat Islam Tapi berlaku pada semua umat Berlaku pada semua umat Nah, dan setiap umat ditanya tentang Nabi ya. Kemudian apakah pertanyaan mungkar dan nakir ini Hanya untuk Muslim saja Atau berlaku juga untuk orang yang kafir? Uh, ada silap yang pembicaraan yang panjang di kalangan para ulama dalam hal ini dan yang benarnya bahawasanya uh, eh, semuanya tercakup sebab hadis datang menyebutkan ada dengan lapak eh, muslim atau ada pun seorang bukti eh, yang dilapak lain ada pun orang yang kafir atau kefajir lapak lain ada pun orang yang munafik atau kefajir ini semuanya akan Masih dalam golongan yang akan ditanya di dalam على القبر نعم طيب، أي يوجد آه، من داخل من في القلب مثلا تقريبا تسعة أشهر قبل النبي وجد الإمام البربهاري رحمه الله وإليه القلوب والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن أن قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل نبي حوض أنت فيك نبي هنا حوض إلا صالح إلا صالح النبي بين حوضه بعناقته Dan setiap nabi punya haus, punya telaga. Kecuali صالح Nabi صالح Selanjutnya adalah Syekh Hontai. Nah, Yuhu oh, Nafati. Baik, baik. Di sini ada beberapa perkara yang perlu kita terangkan. Dari apa yang disebut oleh Imam Al-Fatihah. Pertama tentang masalah telaga Rasulullah. Kemudian kedua berkaitan dengan masalah Syekh Nabi Yahu. Yang ketiga berkaitan dengan masalah Nabi Khalid. Ini Hauk tersendiri telaganya adalah Fir'un Nafati. Tapi tentang kekhususan Nabi Saleh ini, ini kata Syekh Saleh Ar-Radari Ta'lim, segeri disebutkan dalam hadis Qalbi. Akhirnya hadis Qalbi. Mungkin di bawah beberapa hari, Syekh Allah Ta'ala dalam tapi ini tidak begitu detail. Dalam hadis eh, uh, Nah, kita tentang Nabi Saleh tidak bisa dikhususkan bahawa dia punya selaga sendiri, yaitu dia'ud na'at ini. نعم على كل حديث فهو ستيف ما بيكون مثل هذا ايه يصحح الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الى لم صحيح طيب درجة التاريخي تنتهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة من تقتل فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ثلاثة نعم لأن هذا الفكرة من اجمال أهل السنة والجماعة tunjukkan hal tersebut dengan dalil dari Al-Quran dan secara pasti ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran yang dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala Inna a'tainaka al-kawthar. Sungguhnya kami memberikan kepadamu al-kawthar. Al-kawthar ini ada yang menafsirkan bahawa itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari menafsirkan Al-Kawthar adalah telaga di surga, bukan telaga yang diinginkan dalam syarif yang lain. Nah, oleh kulihat, walaupun mengandung kemungkinan, banyak para ulama berdalilkan dengan ayat ini untuk mengisbat telaga. Tapi di dalam syarif, datang dari 50 orang sahabat lebih yang menjelaskan tentang masalah telaga Rasulullah SAW. Ya. Dan ada yang menyebut lebih dari itu. Ada menyebut lebih dari itu. Kalau aku baca Rahim Bukhari dan Muslim dan Yahya, dan mendapatkan hadis yang sangat banyak tentang penetapan adanya telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan dengan banyak sifat. Pertama dari sisi luasnya. Disebutkan dalam hadis-hadis bahawa telaga Rasulullah itu panjangnya sama dengan lebarnya. Kalau disebut ada panjang, ada lebar, berarti ini bentuknya persegi. Nah, panjangnya sama dengan lebar. Panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya perjalanan satu bulan. Ini telah garapun Allah Allah Perjalanan satu bulan itu perkiraan. Ada yang mengukur juga dalam satu riwayat. Sebut dari Medina ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan dari Medina dalam riwayat juga lain. Dari Medina ke Amman. Atau dalam riwayat lain, dari Medina ke Sal'an sama itu kata yang dari mengatakan dari Aila ke Sama tapi semua ini pendekatan yang dikatakan dalam hadis lain panjangnya satu bulan lebarnya satu bulan nah ada pun tempatnya di mana tempat telaga Rasulullah telaga Rasulullah tempatnya di bumi tapi di bumi yang telah diganti dan pada hari kiamat langit dan bumi dihancurkan, kemudian setelah itu ada gantinya. Setelah hari kebangkitan. Nah. Yawma nubadjil al-arba bayar al-arbi wa samawa. Hari kami mengganti langit bumi, selain dari bumi yang ada, dan juga di setiap pula langit. Dan, maka tempat selain itu di uh, bumi. Yang cukup. Jadi dalam hadis. Pemilihan berjalan, Sebutkan bencana dari telaga ini secara dalam. Telaga ini airnya lebih putih daripada susu. Manisnya lebih manis daripada manis. Kemudian mengalir darinya dua corong dari torba. Nah, ini pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus lama-lama. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus lama-lama. Adapun berjalannya, kita tengok dari Rasulullah dalam hadisnya, Aminatuhu tanjumis sana, tanjumis sana. bicara berjalan itu bagikan bintang-bintang di langit. Banyak. Bagikan bintang-bintang di langit. Jadi ketika dikatakan bagikan kita bintang kan di langit, memberikan kepada kita dua faedah. Yang pertama bahawa perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat banyak sekali. Seperti bintang. Sehingga seorang kalau meminum dari telaga tersebut, tidak perlu berebut bintang. Tidak perlu berebut gelap. Atau ada yang minum pakai tangannya, kerana tidak ada gelap. Tidak. Kerana banyaknya Maka semua ini menjadikan penuh peringatan. Nah Kemudian disebutkan seperti bintang-bintang di langit Menunjukkan kejadiannya adalah Kejadian yang indah Bercahaya Penuh dengan keindahan Bagaimana bintang itu Baik Dan bau air dari kejadian tersebut atau dari selatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dalam satu hadis baunya bagikan bau almis baunya bagikan almis subhanallah nah ini kesempatan tentang tenaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika masalah berikutnya di mana letak tenaga itu pada hari kiamat jadi pada hari kiamat tanya tenaga ini di mana letaknya dalam para ulama ada yang mengatakan tenaga setelah jembatan. Ada yang mengatakan sebelum jembatan. Saya sudah singgung tadi, batal di atas neraka. Tapi yang kuat dalam masalah ini, bahawa telaga itu belum jembatan. Tapi yang berkata, telaga sebelum jembatan, Dia berkelisih. Sebelum jembatannya di mana? Apakah sebelum timbangan atau setelah timbangan? Sebelum timbangan atau setelah timbangan? Dikuat oleh imam Al-Qurqubi, dan eh, juga banyak di antara para makan yang memuaskan satu syekh atau lagi abang ini juga syekh para penyelam syekh dan lain mereka memuaskan bahawa telah dan tersebut itu letaknya sebelum timbang penasabannya lebih cepat setelah pada masyarakat di mobil yang sangat dahsyat tersebut yang seharinya seperti 50 tahun Maka sangat munafik kalau setelah itu langsung setelah ada Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam riwayat itu disebut bahawa dari telaga tersebut dari telaga Rasulullah ada yang diusir dari telaga. Ada yang terusir dari telaga. Yang terusir dari telaga itu ada dua. Kalau kita lihat dua. Ada bujir secara umum. Bujir secara umum ini adalah eh, orang yang bukan umat Islam. Kalau dia bukan umat Islam, maka kata usir dan telah. Usir, sampai dia datang ke telaga nantinya sendiri. Kes Nabi punya telaga. Kemudian yang kedua ada pengusiran khusus. Itu khusus di kalangan umat Islam. Sebagai dari umat Islam atau bagian dari umat setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diusir ini perselisihkan oleh para ulama siapa yang diusir. Apakah orang yang tadi murtad? Atau orang munafiknya? Atau setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama? Membuat besar bidah dalam agama? Ini tiga pendapat di kalangan para ulama dan Asyik Asyik Tarik Al-Syik Beli menguruskan bahawa yang ketiga yang paling kuat. Sebab di dalam hadis dikatakan, "Baiqatun nasalata bi man ma ahdatsa ba'daka." Maka dikatakan kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah. Dan kalimat mengada-adakan ini lebih umum. Masuk di dalam orang murtad, orang munafik dan juga orang yang berbuat bid'ah. Mereka hati-hati. Salah satu bahaya orang yang berbuat bid'ah diusir dari selada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Rabbi Sheikh Ibn Rahimahullah Dia beliau bersyarah kita perlu Islam Jadi saya, bagaimana tentang ahli bidah? Maka kata beliau, ahli bidah dia adalah suatu bahaya yang sangat besar Dikhawatirkan, dia diusir dari telagat Rasulullah SAW Katakan, maaf hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi Ya. Kerana itu, seorang muslim, komitmen di atas agamanya. Komitmen di atas agamanya. Dan secara umum, At-Tawawi, Ahli Sunnah menetapkan telah. Tidak ada yang memiliki kecuali orang-orang Mu'tazilah. Itu sekali dari mereka bahawa ini tidak masuk dalam akal, sudah. Kalau begitu, hal tersebut tidak diyakini. Nah, seperti yang bilang, ini dari Ali. Ada pun orang-orang Tawari dan orang-orang Tawafiqah. Mereka meyakini alaihnya telaga. Cuma keyakinan yang menyimpang. Para sawari dan orang yang ia rahmat menganggap bahawa hadis-hadis tentang belanja ini ini berlaku untuk seri sahabat. Ada pun sahabat yang dikatakan murtad sehingga mereka tidak minum dari telaga. Tidak minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah satu kesesatan. Muhammad yang kesesatan. Justru yang minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebanyakan para sahabat. Memang ada dalam satu hadis diterangkan. Nabi melihat orang yang dia kenal Lalu diusir dari kelana. Maka Nabi berkata, Sahabi al-Sahabi, sahabat ke sahabat. Maka dikatakan, Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah ini. Maka Nabi berkata, Tuhban, Tuhban. Jawabkanlah mereka, jawabkanlah mereka. Ini yang diinginkan ini, kata Syekh Ribas, yaitu sahabat yang murtad zaman Nabi. Memang disebut sahabat. Sebab Nabi mengenalnya dia sahabat. Dan Nabi SAW mengenalnya, dia beliau tidur. Setelah beliau meninggal, maka itu semuanya berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Nah, dan itu pun hanya beberapa sahabat saja yang berkat sebagaimana yang dikenal dalam sejarah. Nah, hanya satu. Itu so, eh, bisa dihitung. Bisa dihitung. Allah SWT. Dan para sahabat Rasulullah SAW, ini bisa dikoyak. Ini al-hal yang